Gurekin uh, Juan Carlos Etxegoien, Xamar hizkuntzalaria egunon zuri. Baita ere. Agertzen da zenbaki horiekin eh, leku euskaldunenetan apalketa bat badela eta alderantziz toki erdaldunenetan eh, gorakada bat, manera hortaz laburbildu ote ditaike? dituzte, bai. Egan nahi du, ala ere, leku erdaldunenetan eh, azkartzia, ez da azkartzia, <laughs> da, obekuntza bat, baina zinez, eh, maila apala gelitzen da. Bai, biztan da, hor eh, aspaldiko historio da, ez, eh, Nafarroan dagoen Euskararen legeak, oita bortzurte bete ditu, eta e, oroiniz garai batean aterazelarik eta ibili ginen, ez? Esker eskuin, galdegin e, zaukuten eta nola ikusten genuen. Eta uste genuen e, garbi baitzen e, legeak ez zuela bermatzen hizkuntzaren e, erabilera, ez? Baina, biztan da, hori gertatzen zen, erabiltzen zen tokietan, edo mintzo zen tokietan. Aldiz, E, eskualde erdaldunetan, arrontuz erdaldunak aspaldidanik, e, erraten zaukuten e, kasu eman gu biziki konten gira lege horrekin. Ez ginen sobera ohartzen, baina legeak bermatzen zuen bederen erakaskuntza bat euskaraz. Eskatzen altzutela e, eskoletan, ez? Lehen etzena eta izanik eh, toki hoietan eskualde hoietan hizkuntzaren eh, maila utza zero biztan da irabazia bat bazegola hor eta funtsean 25 urte ondoren eh, gauza berean gaude egoera ez eta mm, finkatu dena eta bermatu dena da hain zuzen hasi hartan ikusten genuena ez legeak ez du bermatzen biztan da e, eh, izkuntzaren bizitasuna eta transmisioa, baina deus ez zegoen tokietan, ba, beti ere ezin da gehiago galdu, e, gorakada da txiki bat bada bederen, ez? Leku eskualdunetan ez gehiago hain eskualduna eta leku erdaldunetan pixka bat irabazten ari, lotu duzu, beraz, Nafarroko eskuararen legeari, baina ez da oroko jago ere ego euskal egi osoan eh, den dinamika bat, eta ez nafagoan bakarrik? Bai, eta ez bakarrik di eh, ego euskal herrian ikuste oroar euskal herri osoan dela ez, Be, bere sitasunak baditu zien eskualdeetan, baina funtzean gauza bera da, orain e, eh, galdegin bai e, e, Naforroa garaiko egoeraz, eta hori asiratik ikusten genuela, ez? E, erra nahi baita, nahi baduzu ritmoa aldatuko da, baina e, hegoaldeko gainerako hiru provintzietan e, legea zertxo bait obekixoagoa izanik, ba, ba, e, ez da inbertze somatzen hori ez, ala ere dinamika berbera da, biztan da, ez badago berdintasunik, ez denez legen aldetik errara eta euskararen artean, ba, beti ere e, erraen alde egiten du, ez? Eta ikusten dugu, badela, desberdintasun bat eskuara jakitea eta eskuara baliatzearen artean, desberdintasun horiek nola esplikatzen dira? Nola ez dira lotuak urbiletik ezagutza eta erabiltzea? E, gizarte baldintzen gatik, e, baita, Eh, legeak hor nunbait zenbait kasutan bermatzen du hizkuntzaren eh, erakustea, baina eh, legeek ez dute bermatzen erabiltzea. Ta erabiltzea erabiltzeko behar dena da asteko eta eta motivapen bat. Ta motivapenen artean ba, ene ustetan asteko motivapena ez lantzen, eta bigarrenik motivapenen artean bada hizkuntzaren beharra alegia e, e, zagi zein herritako e, idazkari ala e, sendagile izaiteko eskualduna behar baldin bauzu izan, bertako jendeak e, euskaraz egiten duelakoz, ba, hor baduzu, biztan da, e, motivapen bat, praktikoa dena, eta bermatzen duena erabilpena. Baina hori ez da betetzen, hori ez da betetzen. Eta behar hori legearen bidez bakarrik sorditaike edo zure iduriko badira beste manera batzu behar horren bultzatzeko? Hori ez da bakarra, baina horrek e, anitz laguntzen du. Eh? Oroiniz eh, eskakizun zenbait oraindikan bat zeudela duela Doela amar bat urte hemen eh, Nafarroan, ba, e, Nafarristak e, Navarrero hoiek upenekoak gero oino gehiago radikalizatu zirelarik, eskakizun zenbait bazen Euskara mailakoa ba, zenbait lanpostutarako, bere xiki eskualde eskualdunetako lanpostuen dako, eta hori eh, das desegin zutelarik eh, kendu zut, eh, zutelarik eskakizun hori kendu zituztelarik Iruineko Arturo Kampion Euskaltegia ustu zen. Mundu guziak erraten zuelarik. Ba, oso gustora ikasiko nuke, baina bakizu orain ja ez da beharrezko, beraz ez dut. Da, ah, Arturo Kampion zela eta da, e, bueno, ondienetariko bat historiko bat, euskalde historiko bat irunean, e, ustu, ustu, ustu egin zen. Hala ere, Nafarroa badakigu banatua dela hirugunetan, eh, eskuararen bai. estatua, ez ari da eskuararen legea eta bozkatua balitz, eh, zer esperantza litzateke horrekin? aspaldikoa giraia, eta ezagutzen baitugu nola funtzionatzen duten, ez? Errana duten, orain e, aldaketa hori e, bakarri da e, erakos, irakaskuntzan aldekoa, e, alegia e, deredua e, guzi euskaraz egitearena zabaltzea e, eskualdun, eskualde ez den, prinzipioz, eskualdetara ez, zabaltzeko, baina hori bakarri da, eta... E, Eh, sozialistek eh, orain behar baitute bere irudia pixka asuritu, baina hori eginik ere gobernuak errandu e, da ez da ososik. Beraz, haitzak egin perfektua da, horrek eskatzen baitu izugarrizko sozak, eta lanpostuak sortu, Euskal la, e, irakasleen lanpostuak sortu, Nafarra guzian barna zabaltzeko eta beti beti bada itzaki bat, ez, alegia e, gainera, e, e, gehiago dena eman dezagun e, gure eskualdean e, aezkoa garaziko auzo dena eskualde eskualdunean dago, prinsipios, legez, ez da betetzen, segulan ez da bete, eta horrein ez da beteko. Eta bukatzeko, aipatzen aldugu, Nafarroan eh, istantean heldu direla ere, hauteskundeak eskuararen gaia, hauteskunde horietan, importantzia duen gai bat da, edo bigarren planoko kezka bat? Bai, nik uste, tamalez, eh, bigarren planokoa dela ez, oroar e, e, espainol zalendako biztan da, eta Euskaldun Euskal, Euskal Herrikoaren aldekoen artean ere nire kezkak ditutzen. E, e, usu, usu gaude beti e, e, e etxaiaren gabeziak eta gaiztokeria salatzen, baina e, nekez ikusten dut koherentzia txiki bat, ez, e, gutartean, alegia. E, alde dagoenak e, gauza anitz egiten aldu oposizioan egonik ere, azteko koherentziara kutsiz. Ta ez da sobera ikusten, eh? beti diskurso mailan gelditzen gira, eta hor eh, azken ontan gertatu den adibidik <laughs> nagusina izan da, eman dezagun ez ja e, Nafarroan, maizik Gipuzkoan, donostian, e, den urtean Europako hiri kulturala izendatu izan da, ala da, eta e, horren zuzendari aukeratu dutelarik e, ez dute kontuan hartu euskara. Baina, dena den e, hori hautatu zutenek, erran zuten, ala ere, kudeatzaile iriko berena da, hiri kulturala izateko kudeatzaile iriko berena donostian, baina ez daki euskaraz. Eta hori indutenak e, ezkera bertzaleko dira. Beraz, hori baldin bada dugun panorama, gipuzkoan, e, eh, nolakoa den gainerakoan. Ongi da, Juan Carlos Etxigoien Samar, eta mire esker zure azalpenak emanik. Ez da zaren, ongi zaren. Euskararen egoera aipatzen ari gira goizuntan, samaren ondotik, Sagario Aleman, Euskaltegiko erakaslea, Iruñan, eta Nafaguako Eskual Zaina hor dugu, Josi Luisa Izpuru lankideak juntatu du, eta aipatzen dugu, leku Euskaldunenetan agertzen dela apalketa bat, eta alderantziz, toki erdaldunetan gorakada zenbakietan, bere iritsi eskaintzen dauku, beraz, Sagario Alemanek. Eh, lehenik esanen nuke, bueno, konparatu alizateko aurreko datuekin, e, behar bada mm, eh, datuak berdin jaso beharrak zirela, eta zitugu berdin jaso, orduan ez dakizen eurritaraino, polikiago begiratu beharko da, e, zergatik eman den hori, baina nik esanen nuke, e, gero eta erdarazko e, mm, gauza gehiago jasotzen dugula e, biztanleok, etxeetan erdararen presentzia gero eta e, handiagoa dela, E, esan nahi dut, bai musika, erratia, telebista, internet, e, erderaz askoz ere, e, impacto gehiago jasotzen dugu euskarazko baino. Eta bestetik, e, er, em, jendean edo herritarren arteko mugimendua gero eta undiagoa da. E, beraz, e, lehen harremana izaten zen batez ere inguruko herriekin, orain ordea, eh, hainbat zerbitzu, aizialdiko gauza, komertzioa eta bar e, jaso alizateko mugitu behar dute e, eremu mistora, lehen baino gehiago sanenuke, asko zere gehiago, e, lanera ere bai, orduan eh, eguneroko harremana da beste eremuetako jendeekin ere. E, horrek e, noske moteltze batekatzen du eta gero e, jendea mugimendua bestaldea bizitzera ere erdaldunak joaten dira behar bada eremu e, mistotik edo eremu ez euskaldunetik edo e, euskal herritik kanpotik ere etortzen da jendea ba, erritiki horietara ere bizitzera eta erdaldun horien pisua e, eunekotan gerota handiagoa da. Orduan, guzi horrek nolabait e, ekartzen du ba, erdararen indar, indar eta horrek erdara gerota gehiago indartzen da mm, Euskara apaltzen da euskara apaltzen da, e, baliatzen baita gutiago aldiz ezagutza da, badira batez ere eskolaren gatik gero eta bai. euskaldun gehiago, hori bai. baina farro osoen baita ere e, gainontzeko hiru aldiz arazo gehiena da baliatzen dela, erabiltzera, erabiltzea dela apaltzen orokorki, ez? Hori datu e, kezkagarria dira orokorki. Bueno, nik uste du kezkagarriak dena diren la lehen esan bezala eh hizkuntza ez dago normalizatua, eh oraindik e, populazioaren gehiengo batek ez daki euskararik, eh orduan ezin jokatu dugu hizkuntza normalizatua baliz bezala e, jendeak e, zergatik erabilera gutxiago, ba, askotan etxeko erabilera zitz egiten da, baino e, jakin behar dugu populaziorik gaztena dela momentu honetan euskaldunena, baina hauek e, etxean e, gainerako etxeko lagunak, e, gurasoak, edo aitonagunak, edo oso edo dena delakoak, edo anaiarre zarragoek askotan, ba, ez dakitela euskera, zorduan, mm, e, etxik gehienetan, e, badira, euskera batera ez dakiten e, persona bat, edo gehiago. Eta orduan hauekin, e, erderaz ari diarri dute, beraz, e, horrek neurri batean etxeko e, euskararen erabilera txikiago horren neuzketa izan luke euskaldun euskaraz jakin eta lehen etxean behar bada etxeko gainerakoak ere bazekiten eta euskaraz aritzen ziren etxean orain etxeko guziek ez badakite euskara ba etxean erdera baliatzen dute Nik eh, pentsatzen dut alde batetik hori dela. Gero erabilera beste gauza askotan lehen esan bezala bitartekoak eta zerbitzu asko oraindik euskaraz ez dira ematen. Hau da, euskera ez dezaketen nonai eta noiz nahi erabili euskaldunek. Orduan, ba, e, erderaren presentzia euskaldunek nahita nahi ez behar dute erdera eta erdera erabili e, gauza askotaz baliatu alizateko. E, ba, ba- beraz, nik uste bitarteko eskazak ditugula, oso eskazak, eta populazioaren e, hau da, universalizazioa, e, euskararen universalizazioa guziok zerbait ezagutzea oraindik ez dela ematen. Nafar... Eta hori ematen ez den bitartean zaila da. Na, Nafarroa badakigu, beraz, e, iparraldean, Nafarroa iparraldean euskara ofiziala da, bada, tarteko beste zonalde bat e, mistoa, Bai. Eta bada egualdeko tarte handi bat, non euskera ez dira ofiziala iparaldean bai. bezala. Hor, Nafar gobernuko botzera mailak eta errandutena da, guk gure lan egin dugu, orain jendiek ez badute euskera baliatzen, ez da gure arazoa. Horako zerbait errandute ez? Bai, horako zerbait errandute eta e, esanen genuke, ba, e, izkuntza politika beti buzkurra izan dela Nafarroko gobernuarena, e, askotan kontrakoa, eta nik esan denuke 2000 garren ustetik edo e, oraindik e, nabarremenago izan dela kontra egin duten hori. Bidali dituzten mezuak askotan kontrakoak izan dira, eta horrek motivazioa gutxitzen du. Bestetik egia da, e, eskolan matrikula igotzen joan dela hainbat urtetan, nik esan denuke azken urtetan, E, hortxe egon kortua dagola, baina e, aurra hauek eh, jakin behar dugu ingurune guzia erderaz eh, dutela gehienetan, eta beraien maila e, ez dela mm, erdararen maila hainbateko askotan. Orduan, errasako zaie hauei, erdera zaritzia. Eta orduan duan, ikuste dut, e, gobernuak benetan euskara sustatu nahi badu, jarri behar dituela bitarteko gehiago, hizkuntza politika hausarte egin behar duela, eta neurri askoz gehiago hartu beharko lituzkela, eta lagundu euskara ikasten duten oiei, oie, euskara erabildezaten eta bitarteko oiek jarriaz. Beti erran izan da, e, badit, behar ditura eta baditula arnaz gune batzuk hau da, gune batzuk, eh, ez dakit, eh, herri, eskualde, e, laguntalde, non euskeraz soilik euskeraz mintzatzen den guneak, eta arnaz gune ditzen diogu. Arnazgune horietan ere euskera pixkat apaltzen baldin bada, ez zote da sortzen ari olako pesimismo bat edo olako eh, xok bat eh, euskal komunitatean? Bai, eh, nik uste dut arnazguneak alare ulertu behar ditugu, bai batetik eh, herriak, bizia euskaraz egiten dutenak, oraindik badira olako zenbait herri, bereziki euskaraz egiten dutenak, baina arraz eh, euskara utzean funtzionatzen ari den herririn ikusten dut ezela hala ere. Herri horietaz gain e, izan daitezke beste arnasgune batzuk ere, ba ez dakit une honetan euskaltegi batetik ari naiz hizketan eta nik esanen nuke euskaltegi bat ere arnasgune badela neurri handi batean eta hori bezala ba badira hainbat e, elkarte edo euskaraz egiten dutenak eta horiek ere funtzionatzen dute. Egia da populazioaren parte txiki baten dako ari direla, baina e, e, importanteak dire arnazgune hauek ere, edo izaten alda enpresa txiki bat, edo olako mm, gune txiki batzuk e, arnazgune gisa e, ari direnak eta beharrezkoa dira. E, pesimismoa, mm, nik pentsatzen dut momentu batean behar bada, e, mm, alderantzizko joera ere izan dela pentsatzea, ba, aurrak euskalduntzearekin azki egina zela, eta nik uste dut hori ere ez dela, eh, eskolak beharrezkoa dira, baina ez dira azki behar ditugu asko zere gauza gehiago, e, hor irakaskuntza guzia ere ez da euskaraz ematen, e, aurre eskolatik azita, eta nik uste dut maila, benetako maila, gero erraztasun ezaritzeko euskaraz, benetako maila aurre eskoletan aztu beharko luketela, eta hori ez dugu adibidez, helduen euskalduntzian ere ez da indarri jartzen, eta lehen esan bezala zerbitzu asko erdera utzean eskaintzen dira. Eta ez da orduan, Mm, nik esan denuka guneak e, bai behar bada apaltzen adirela zenbait, beste berri batzuk baditugula, beharrezkoa ditugula horiek, baina horietaz gain beste neurri asko behar ditugula, eta erne egon behar dugula hori bai, e, izkuntzaren afera hau nolabait ez dago inola ere normalizatua hori, normalizatu arte alegina egin beharko dugu guztiok, baina e, baita e, administrazioak ere eta orain administrazioak oso oso eskaz egiten du eta ez dezake ardura jarri herritarrengaren eh, bakarrik.